Svedal han skuttar med ett skratt ur sin säng Solen står på Orrberget, sunnan vind brusar Rönnedal han dansar över Sjösala äng Kom hör min vackra visa, kom sjung min refräng Tärnan har fått ungar och dyker i min vik Från alla vackra dungar hörs finkarnas musik Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedan han svänger sina lurviga ben Under vita skjortan som viftar kring vaderna Munter som en lärka ut i majsolens sken Sjunger han för ekon som gungar på gren Kurre, kurre, kurre, här är dansaren Dal oh, oh. Och göken ropar ut i min gröna dal Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol Rönnedal han binder utav blommor en krans Binder den kring håret det gråa och rufsiga Dansar in i stugan och tar lutan till hans Väcker mor och barnen med drill och karans Titt där ropa' ungarna pappa är en brud med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skrud och se så många blommor som redan slagit ut på ängen gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol Rönnedal är gammal men han dansar ändå Rönnedal har sorger och ont om sekiner Sällan får han rasta, han får slita för två hur han klarar skivan kan ingen förstå Ingen utom tärnan i viken, hon som dök och ekorren och finken och vårens första ljud och blommorna, de blommor som redan slagit ut på ängen Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol